Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu Emisija tumačenje časnog Kur'ana. U ovim emisijama družimo se sa Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom Kur'an i Kerimom. Isčitavamo kur'anske sure, kur'anske ajete. Putem toga saznajemo šta nam to Allah subhanahu wa ta'ala poručuje u svojim riječima šta nam naređuje koje naredbe, šta nam zabranjuje Allah subhanahu wa ta'ala i slično. Saznajemo u Kur'ani Kerimu o prethodnim narodima. Allah Jalla Vala u jednoj trećini Kur'ani Kerima, ako ne čak i više, govori o prethodnim narodima i poslanicima koji su im bili slani, da li su im se oni odazvali, ti narodi, jesu li se odazvali poslanicima ili ne, šta čeka jedne, šta čeka druge sutra na drugom svijetu, ahiretu. Konkretno nalazimo se u najdužoj kuranskoj suri, suri El-Bekara. Ona je medijinska sura, ima 286 ajeta, brojne odlike ove sure postoje. Jedna od odlika jeste i ta što u njoj se nalazi najuzvišeniji kuranski ajet. Dakle, u suri al bekara nalazi se ajet koji je od svih kuranskih ajeta najuzvišeniji, a to je ajetul kursi. Također nalazi se najduži ajet, ajetu Dejn, 282. ajet sure al bekara i slično. U našim dosadašnjim predavanjima i emisijama iz ovoga serijala, konkretno iz sure El Bekare, govorili smo i spominjali kuranske ajete sa nekih pet, šest stranica sure El Bekare, gdje se govori o osobinama istinskih vjernika, zatim osobinama nevjernika, osobinama licemjera. Govori se o prvoj naredbi, prvoj zabrani u Kur'an i Kerimu, da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini i da se nikom mimo njega drugi ne obožava, da se njemu niko ne smatra, ne smatra ravnim. U suri Al-Bekare s početka, dakle, govori se također o istintosti poslanstva Muhammeda sallallahu alihi wasallam, istintosti onoga s čime on došao, izazov mušricima, mnogobožcima, nevjernicima, za vrijeme poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, ali i svima onima koji će doći do sudnjega dana i neće vjerovati u Kur'an i Kerim, izazov svima njima da dođu sa makar jednom surom koja je slična kur'anskoj suri. Zatim spominje se šta čeka takve koji uz nevjeruju budu nevjerovali tokom svoga života u Allahu uđelavala riječ Kur'an i Kerim i odu sa ovoga svijeta s tim, dakle, nevjerovanjem, umru kao nevjernici, šta čeka njih, a šta čeka one koji se odazovu poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallame, prihvate ga kao istin tog poslanika, prihvate ono sa čime je došao kao istini tim, šta čeka njih u džennetu, kakva uživanja i koliko će ostati u džennetu, ostaće vječno. Također Allah subhanahu wa ta'ala govori i iznosi svoje dokaze zašto on treba da se obožava, kako ljudi mogu nevjerovati u njega, kako ljudi mogu obožavati nekoga drugog mimo njega, a Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji stvara iz neživog živo, zatim živo ponovo usmrćuje, zatim ono što usmrti kada dođe sudnji dan, Allah subhanahu wa ta'ala ponovo će proživjeti i njemu ćemo se svi vratiti da nas obračuna za riječi, za dijela, postupke, radnje koje smo činili na ovome svijetu, dunjaluku. Nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala govori u suri Al-Bekare o početku stvaranja ljudskog roda. Kako je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio prvog čovjeka Adema alaihi salatu wa salam i kako ga je podučio imenima tadašnjih postojećih stvari. Druga stvorenja koja su postojala, a meleki su to bili, posebna stvorenja koja se Allahu subhanahu wa ta'ala pokoravaju u svemu što im Allah dželjavala naredi, nisu poznavali imena tih stvari. Čudili su se, zar će Allah subhanahu wa ta'ala stvoriti stvorenje i spustiti ga na zemlju, pa će ono biti kao prethodna stvorenja koja su na zemlji prosipali krv, činili nered, ubijali jedni druge i slično. Meleki su smatrali da će i čovjek biti takav. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ih obavještava da on zna ono što oni ne znaju, da on zna da će od ljudi, mimo toga što će oni činiti nered na zemlji, biti onih koji će biti dobri. Biće dobrih ljudi koji će uspostavljati red, bit će vjerovjesnika, bit će poslanika, bit će šehida, bit će iskreni, bit će dobrih ljudi. Nakon toga, i dovdje smo došli u našoj prošloj emisiji, Nakon toga, kada je Allah subhanahu wa ta'ala završio sa stvaranjem Adama, alihi salatu wasalam, dakle prvog čovjeka, od kojeg je stvorena i njegova supruga. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori u prvom ajetu sure An-Nisa. Od njih dvoje Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio ljudski rod. Dakle, dao da oni rode, izrode djecu, koja su se posli također jeli, umnožavala i tako je nastao cijeli, cijeli ovaj svijet danas. Od jednog čovjeka i jedne žene, od Adema i njegove supruge Have. Kada je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio Adema na najljepši lik, naredio je melekima da učine seđdu poštovanja, da padnu na seđdu Ademu alihi salatu wasalam, nije to bila seđda i badeta. Da dobro razumijemo, da dobro shvatimo, to nije bila seđda i badeta, jer se i badet, a najvrijedniji i badet jeste seđda. Svaki ibadet, dakle, a posebno sežda, čine samo Allahu subhanahu wa ta'ala. To nije bila sežda ibadeta, već je to bila sežda poštovanja. Na takav način Allah subhanahu wa ta'ala je naredio da se iskaže poštovanje Ademu alihi salatu sam na takav način. I to je bila naredba Allaha subhanahu wa ta'ala. To je bio ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Odazivanje toj Allahu je dželavala naredbi da se padne na srđu poštovanja Ademu, to je bio ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne ibadet Ademu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 34. ajetu sure El-Baqara. Kaže Jalla wa'ala وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ I sjeti se ili i obavijesti Muhammede kada je kada smo وَإِذْ قُلْنَا kada smo rekli melekima kada smo naredili melekima وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمِ i sjeti se ili obavijesti, obznani, prenesi, dostavi kazivanje u kojem se spominje kada smo mi rekli melekima učinite seđdu Ademu. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا Allah subhanahu wa ta'ala, dakle ovdje, spominje sebe. Doslovan prijevod i sjeti se obavijesti, obznani, prenesi, dostavi kada smo mi rekli melekima padnite na seždu poštovanja, Ademu. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje sebe spominje u množini. Allah subhanahu wa ta'ala je jedan jedini. Od Allahu i Jalla lijepih imena jeste El Ahad, jeste el vahid, jeste el vitr, sve to ukazuje na njegovu jednoću, da je on jedan jedini. Kul huvallahu ehad, reci on Allah je jedan. Nema bogova više. Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini istinski bog dostanog obožavanja. Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini istinski bog dostanog obožavanja. Nema više. Međutim, ovdje Allah subhanahu wa ta'ala spomnije sebe u, u množini. To jest Allah subhanahu wa ta'ala ovdje sebe persira. I pratimo Kur'an, čitajmo Kur'an, gledajmo u prijevod, ako ne znamo arapski jezik, i vidjet ćemo da Allah subhanahu wa ta'ala spominje sebe, persira sebe, govori o sebi kao u množini, dakle persira sebe upravo u najbitnijim kazivanjima. Upravo kada govori o posebnim stvarima. Zar nije stvaranje čovjeka, prvog čovjeka od kojeg je kasnije Allah subhanahu wa ta'ala stvorio njegovu drugu, zatim od njih rasijao sve ljude, zar to nije poseban događaj? Svakako. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِذْ قُلْنَا i sjeti se, dostavi obavijesti, prenesi obznani kada smo mi rekli. Kada smo mi rekli lil melaike, kada smo rekli melekima. Meleki su posebna Allahova dželovala stvorenja. Allah je stvorio od nura, od svjetlosti, kako je došlo u hadisu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da je Allah stvorio meleke od nura, svjetlosti, džine je stvorio od vatre ili plamića ka vatre, a čovjeka je stvorio od onoga o čemu nam Allah subhanahu wa ta'ala govori u Kur'an i Kerimu, stvorio je čovjeka, prvog čovjeka od zemlje, Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je meleke od nura, od svjetlosti. I oni su Allahu dželle dželjavala pokorna stvorenja. Nikada mu nisu iskazali nepokornost. Niti su ikada pokoravajući se njemu Allahu subhanahu wa ta'ala osjetili tegobu, osjetili teškoću, posustali, popustili u pokornosti onome što im Allah subhanahu wa ta'ala naredi. Ne. Uvijek su Allahu subhanahu wa ta'ala odazivali se s pokornošću. I da vidimo ovdje, kod ove naredbe, kako su postupili. I obavijesti kada smo mi rekli melekima وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اسْجُدُوا اسْجُدُوا لِآدَمُ Padnite na seđdu Ademu. Dakle, rekli smo, to je bila seđda poštovanja. Padnite na seđdu Ademu. Iskazi, iskažite poštovanje novom stvorenju. Ademu, vidjeli ste, čuli ste da on poznaje ono što vi ne znate. U našoj prošloj emisiji spominjali smo ajete, prethodne ajete, ajete koji prethode ovim ajetima, a koje, koji, u kojima se nalazi govor da je Allah subhanahu wa ta'ala zatražio od meleka da oni kažu imena, nazive e, tada postojeće stvari. Nisu znali, rekli su, doista mi, gospodaru, imamo znanje samo ono kojim si nas ti podučio, Pa je Allah subhanahu wa ta'ala, nakon što je podučio Adema također, rekao obavijesti ih ti Ademe o tome, pa ih je obavijestio o stvarima, dao, spomenu njihova imena koja meleki nisu znali. Pa Allah subhanahu wa ta'ala naređuje melekima da padnu na seđdu poštovanja Ademu alaihi salatu wasalam. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala fe seđedu fe, fe seđedu harfa u arapskom jeziku koristi se kao oblik za brzinu. Dakle, ono što ukazuje da se to odmah desilo. Kao, dakle, harfa koristi se za požurivanje. Nije došlo v seđedu. Dakle, da je došlo v seđedu i tamo nekada učinili su seđdu Ademu. Ne, Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجِدُوا I kada smo rekli melekima padnite na seždu Ademu feseđedu, odmah su pali, odmah su učinili. Zašto? Jer je to rečeno melekima. A ko su meleki? Oni koji se pokoravaju Allahu subhanahu wa ta'ala bez pogovora. Zato su odmah pali na seždu Ademu alihi salatu. Svi, svi, svi meleki. Međutim, u njihovom društvu bio je neko koji nije melek, koji nije od meleka. Bio je šeitan, bio je iblis. U kazivanjima se spominje da je bio mnogo učen, da je zbog svoje učenosti počašćen, ukazana mu je počas da bude u društvu meleka da bude u društvu meleka. Međutim, dobro se čuvajmo. U ovom kuranskom ajetu i sljedećim kuranskim ajetima možemo zaključiti da ono znanje koje ne bude radi Allaha, ono znanje koje nas ne učini skromnim, ono znanje od kojeg se ne koristimo, može samo biti uzrok naše propasti. Zato musliman, muslimanka, vjernik, vjernica nikada ništa ne smiju naučiti, a da ne rade po tome. Nikada ništa ne smiju naučiti iz svoje vjere, a da ih to ne učini skromnijim, zahvalnim Allahu i skromnijim prema Allahovim stvorenjima, robovima, ljudima. Da se ne uzdižu sa tim znanjem. Šeitan se uzdigao. Šeitan je imao ogromno znanje, zbog čega je počašćen da bude u društvu meleka. I on se tada nalazio u društvu meleka. Kada je Allah subhanahu wa ta'ala rekao svima prisutnim, padnite na seđdu Ademu. Fe seđedu i svi su pali illa, Allah subhanahu wa ta'ala kaže osim. Izuzev iblise eba was tekbera. Izuzev iblisa koji je odbio da padne na seždu i uzdigao se, uzoholio se nad Allahovom naredbom. Illa iblis. Iblis jeste ime šeitana. Dakle, tog šeitana koji je bio u društvu Meleka, koji je bio posebno učen. Nakon, kaže se ukazivanjima ovog događaja, kada je odbio naredbu Allaha subhanahu wa ta'ala naprotiv uzdigao se na tom naredbom, kako se spominje na drugim mjestima u Kur'ani Kerimu, da se on uzoholio, uzdigao nad Ademom, alihi salatu wasalam, i nad Allahom riječju. Kada je Allah rekao da se padne na seđdu Ademu, na seđdu poštovanja, on je rekao, ene hayrum min, ja sam bolji od njega, otkuda da ja njemu padam na seđdu? Ako Je on bolji od meleka, nije bolji od mene? Pogledajmo dokle čovjekova oholost može da ide. Da se raspravlja sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, ja sam bolji od njega. Mene si stvorio od vatre, njega si stvorio od zemlje. Vatra je bolja od zemlje. Koristio logiku, pokušavao svojim znanjem kojeg je imao da opravda svoj postupak. Na drugim mjestima u Kur'ani Kerimu se također spominje da je Allaha Jalla optužio za to što nije on, šeitan, pao na seždu Ademu. Pa je rekao zbog toga gospodaru što si ti mene zaveo, subhanallah, pogledajte oholosti, zbog toga gospodaru što si ti mene prevario, subhanallah, ja ću njih ljude zavoditi na Dunjaluku. Prilazit ću im sa svih strana i vidjet ćeš da će ih malo biti vjernika. Vidjet ćeš gospodaru da će malo biti tvojih zahvalnih robova. To je šeitan rekao Allahu subhanahu wa ta'ala tada kada se to desilo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala illa iblisa eba vas tekbera wa kane minal kafirin. Osim iblisa, Dakle, tada, nakon ovog događaja, šetan je dobio ime Iblis. Šta znači Iblis? Iblis dolazi od glagola eblese, jublisu, koji ima značenje udaljavanja od Allahove milosti. Trajnog, vječnog udaljavanja od Allahove milosti. Dakle, onaj kome se Allah sigurno neće smilovati. Subhanallah, kolika je Allahova dželavala milosti. Kaže Jalla wala wa rahmeti wasiat kulle şey. I moja milost obuhvata sve. U hadisi kuciju kaže se da kada je Allah subhanahu wa ta'ala završio sa stvaranjem svih stvorenja, da je zapisao u knjigu Levhi Mahfuz koji je kod njega. Knjiga koja je kod Allaha subhanahu wa ta'ala zapisao je moja milost pretekla je moju srđbu. Koliko je Allah subhanahu wa ta'ala milostiv, nismo ni svjesni. Međutim, uzdizanjem nad Allahom, uzdizanjem nad Allahovom riječju, nad Allahovim propisima, naredbama, sve to može biti razlog da se tom stvorenju vječno zabrani Allahova milost da bude osuđen sigurno na vječni boravak u vatri u džahennemu. Tada je šeitan dobio ime Iblis, onaj koji je zasigurno vječno udaljen od Allahove milosti. Bez milosti ne može se ući u džennet. Kaže Allahov poslanik alihi salatu sam jedne prilike svojim ashabima, niko od vas neće ući u džennet svojim dijelima, već će ući Allahov milošću. Mi dijelima nastojimo zadobiti Allahov milost, približavamo se Allahu subhanahu wa ta'ala kako bismo zadobili njegovu milost, da se umilostivimo našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. A ako nam se on smiluje, nakon toga ulazimo u džennet. Pa kažu Allaho poslaniće, čak ni ti, kaže, čak ni ja. Čak Allaho i poslanici, alihi salatu sam, svojim dijelima nisu mogli ući u džennet. Već Allaho milošću. Ovaj šeitan, on je vječno udaljen od Allahove milosti, odnosno zbog toga će i vječno boraviti u džehennemu. Illa iblis eba koji je odbio naredbu Allaha subhanahu wa ta'ala, neću mu ja pasti na srđu. Ja odbijam da padnem Ademu na srđu poštovanja. Ostekbera i koji se uzoholio, uzdigao, pa je zbog toga vakane al kafirin, pa je zbog toga postao nevjernik. Pa je zbog toga postao veliki nevjernik učinio je dijelo velikog nevjerstva i nakon toga postao je dakle nevjernik. Nakon toga izašao je iz kruga Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. Iz ovog kuranskog ajeta možemo zaključiti. Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu nam poručuje mnogo šta. Pa dakle, prije svega, Allah subhanahu wa ta'ala nam poručuje i traži od nas da govorimo drugima o ovom kazivanju. Jer je ovo značajno kazivanje, bitno kazivanje, nastanak ljudskog roda. Kako je čovjek nastao? Je li ga Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ili je nastao nekakvom evolucijom? Nastao od nekog drugog stvorenja koje je postojalo prije njega i slično. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže Vo iz i sjeti se i obavijesti i dostavi i obznani, prenesi, poduči. Kada smo mi iz ovog kuranskog ajeta vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala sebe persira, da Allah subhanahu wa ta'ala sebe uzdiže, da Allah dželavala sebe veliča, pa isto tako mi trebamo veličati Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogotovo kada govorimo kada čujemo, kada vidimo nešto značajno, da kažemo Allahu Akbar, Allah je najveći. Vidimo da je Allah subhanahu wa ta'ala naredio melekima da padnu na seđdu poštovanja. Dakle, da padnu na seđdu poštovanja Ademu alaihi salatu oslam. To nije bila seđda ibadeta. To nije bio ibadet Ademu, već je to bio ibadet Allahu sve što nam Allah naredi, bilo koju naredbu da nam uputi, tom naredbom odnah, od nas zahtjeva da nešto uradimo, u tome je pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, makako to mi svojim razumima ne mognemo pojmiti, shvatiti, ne mognemo razumjeti. U tome je ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa poznato nam je iskazivanja u suri Al-Baqara i na drugim mjestima spominje se kazivanje i poznato nam je iz drugih šarijatskih tekstova iz hadisa da je Allah subhanahu wa ta'ala naredio Ibrahimu u snu. U snu je Ibrahim alaihi salatu sam također Allahu poslanik i vjerovjesnik vidio da treba da zakolje svoga sina. Ubiti čovjeka je jedan od najvećih grijeha Za u Kur'anu ne stoji ko ubije jednog čovjeka kao da je ubio sve ljude i ko sačuva život jednog čovjeka kao da je sačuvao živote svih ljudi svakako. Pogotovo ubiti svoga bližeg, maltene najbližeg, sina, oca, majku, kćerku i slično, to je pogotovo onda veliki grije. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala to naređuje. Traži od Ibrahima. Dakle, to je po našim mišljenjima, našem rezonovanju, to je grije. Međutim, Ibrahim alaihi salatu wasalam kao halil, prisni prijatelj Allaha subhanahu wa ta'ala, kao poslanik i vjerovjesnik koji je žurio sa sprovedbom naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala, žuri sa ovom da to učini. I mi mislimo da je to grijeh, mi mislimo da je to zabranjeno, ali u tome je ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je to samo bio ispit. Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga, kako se spominje u suri Safat, iskupio je Ismaila, Ibrahimovog sina, sa korbanom i odatle potčinje tradicija klanja korbana. Pa i ovdje Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se padne na seždu Ademu, to je poštovanje Ademu, način iskazivanja poštovanja Ademu, a ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, odazivanje njegovoj, njegovoj naredbi. Zatim vidimo šta sve može biti razlog udaljavanja od Allahove milosti, odbijanje Allahovih naredbi. Zato se dobro čuvajmo. Kada čitamo Allahovu knjigu Kur'an i Kerim ili slušamo od nekoga čitamo hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, kaže se u njima, ajetima ili hadisima, trebaš raditi ovako, ostavi se ovoga i slično. Ne smijemo se oglušiti o te Allahove subhanahu wa ta'ala naredbe i zabrane. Možda zbog toga može nas Allah subhanahu wa ta'ala udaljiti od svoje milosti. Pogledajmo, šeitan je samo zbog jedne seđde vječno udaljen od Allahove milosti zbog toga što je odbio seždu i što se uzdigao, uzoholio nad Allahom subhanahu wa ta'ala, odnosno njegovom riječju, riječi njegovom naredbom. On je odbio, nije htio da se pokori, nije htio da padne na seždu i onda se pogotovo još uzdigao i pravdao, tražio sebi opravdanja. Pojedini islamski učinjaci upravo ovaj ajet uzimaju kao za dokaz i da onaj koji ne klanja je nevjernik. Onaj koji ne klanja je pet dnevnih namaza, onaj koji nikako ne klanja je nevjernik. Kažu ovdje Iblis je postao nevjernik. Vokjane minel kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala tako završava ovaj kuranski ajed. I on je postao nevjernik. Iblis je odbio da učini samo jednu seđdu. Pa je postao nevjernik. Šta je sa onima koji nikako ne klanjaju? Ne jednu seđdu odbijaju da učine, već nikako ne klanjaju tokom cijelog svoga, svoga života. Dakle, čuvajmo se dobro. Kada dođe neka naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala, pogotovo naredba namaza, s namazom se ne smijemo poigravati. To je ono što čovjeka čini muslimanom, pet dnevnih namaza. I to je vrlo kratko vrijeme. Ne traži se od nas da satima i satima. Traži se od nas da nekoliko minuta, dvadesetak minuta, za dvadesetak minuta možemo klanjati sve obavezne namaze, sabah dva rekata, podne četiri rekata, ikindija četiri rekata, akšam tri rekata, jacija četiri rekata, dakle fardove. Ako nisi u mogućnosti da klanjaš sunnete prije, posle, klanjaj samo ove fardove. Za tih 17 rekata koliko ti treba minuta da klanjaš? A zbog njih ostaješ u krugu Islama. Ostaješ musliman. Pa se dobro preispitaj. Na ovom kazivanju Allah subhanahu wa ta'ala kako govori o iblisu. Kako govori o iblisu koji je zbog toga proklet, koji je zbog toga udaljen od Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. Na njemu ovom kazivanju vagaj sebe, ispitaj sebe koliko odbijaš Allahu i narodbi, koliko sebi tražiš opravdanja i kakva su ta opravdanja oholiš se, uzdižeš se nad Allahovim naredbama i kažeš da si musliman, kažeš da si vjernik, nadaš se Allahu, Allahovom oprostu i Allahovoj milosti.